О, ще нічого не відомо. Ми лише зробили всі необхідні приготування. Вони розпитали рідних сусідів, оглянули замок, опитали постійних клієнтів паризької крамниці Жеральдіни біля Шарантонської брами. Інспектори вивчили розпорядок дня опитуваних, перевірили їхні алібі. Я починав розуміти, що моє перше враження хибне, і що потужна поліційна машина набирала ходу. Чи можна було ще щось знайти у цій кімнаті? Ну, Я читав у детективних романах, ніби слідчий звіряється на свою інтуїцію, намагаючись улізти в шкуру злочинця чи жертви. Але тут жертва була для мене майже такою ж невідомою, як і злочинець. Тіло виявив зять о восьмій годині. Він щовечора привозив тещу своєю вантажною машиною і щоранку забирав її. Здавалося, зять поза підозрою. І він і його дружина були приголомшені горем. Звичайно, мені теж не завадило відвідати їх. Перший неприємний обов'язок. А поки я на це зважувався, то розглядав шпалери у квіточку, зручне ліжко із мідними кульками, комод, начебто у стилі ампір. На стіні висіла збільшена фотографія зяті й дочки у весільному вбранні, двоє голеньких немовлят, які на іншій фотографії стали двома дівчатками шести чи семи років, звичайно, онучки Жеральдіни Летендар. Олеографія із ілюстраціон Жофр Фош і Петен у маршальських мундирах. Поштова листівка, що зображує генерала Деволя. З першого поверху хтось покликав. Ви йдете, бушроне? Схоже, нам випадає хильнути грогу. Бушрон пропустив мене на сходах поперед себе. Прокурор і комісар були вже на вулиці за брамою. Трохи погріємось у птілі до, якщо бажаєте, заявив один із колег Бушрона, тоді пильніше глянув на мене. Стривайте, стривайте, я вас пізнав. Як справи? Я ще раніше впізнав інспектора, який допитував мене сьогодні вранці. «Ну, Що ж, мовив він весело, вам пощастило. Це ж просто робота вдома, еге А ви тут мешкаєте? спитав мене Божрон. Так, за 150 метрів звідси. І ви були вдома цієї ночі, звичайно. Бушрон Можливо, спитав, не думаючи, за звичкою. Та все ж таки у мене по спині сипнуло морозцем. Отже, із репортера я можу перетворитись на звинуваченого. Було ясно, що інспектор допитував мене вранці не дуже ретельно. Я ж думав, що фах журналіста ставить мене поза підозрою що не знайдуть убивцю. Яким чином я доведу, що не вставав уночі, щоб задушити стару Жеральдіну? Ну, вів далі інспектор, ходімо пити горох. Чорт знає квок у ваших краях. У ваших краях він теж пов'язував мене з мешканцями Тополевого острова із тією чудернацькою звіриною, яку я завжди спостерігав збоку, мов випадковий перехожий. Я точно пошився у дурні, погодившись на цей репортаж. Далеко від очей поліцаїв я був би поза їхніми думками. Я вже почував себе як людина, що боїться бути скомпрометованою. Проте, крім невдоволення, відчував також, що мене охоплює приємне почуття, просто втіха від того, що два поліцаї і я простуємо до шинку.